yohanna simore sappo e goonga e goonga moɗo wiya on kala mo naatirani e geddu damal diwiri nokku goɗɗo on ko gujjo kadi ko taƴowo kono naatirowo damal o ko on woni gaynaako baali o denowo o udditanat mo damal kadi baali ɗi keɗato sawta makko o noddira ɗiwo jeyɗi inɗe mumen o faara ɗumen boowal so o yaltiniiɗi o jeyɗi fof o ardooɗi ɗi ndewa e makko sabu aɗi nganndi sawta makko ɗi ndawataa e goɗɗo muk alaa ɗi ndogat joomum ni sabu ɗi nganndaa sawtaaji woɗɓe o haalani ɓe ngooltindol kono ɓe paamaani ko yinnoo wiide ko ɗum waɗi o wii kadi e goonga e goonga mboɗo wiya on ko miin woni damal geddu baali ngal adiiɓe me arde ɓe fof ko wuyiɓe kadi ko taƴoɓe kono baali ɗi keɗaki ɓe ko min woni damal ngal kala natirɗo e am ma dande daña naatde daña yaltude heɓa ko duri gujjo ardata tan ko wujjude warde e firtude min gardumi ko bele yimɓe ɓe ina keɓa gurdam keɓa ɗam no ɗam fotiri ko min woni gaynako moƴƴo o gaynaako moƴƴo o rokkat wonki mum baali mum gollantoɗo kaalis tan mo wonaa gaynaako o tigirigi mo jeyaa baali ɗi so yii fowru ina ara woppat ɗi doga fowru ndu soŋga heen sara keddiiɗi ɗi o dogat sabu o gollantoo tan ko kaalis o woƴaaka baali ɗi ko miin woni gaynaako moƴƴo o mboɗo anndi baalam te baalam ina nganndimi no baaba o anndirimi eno gandirmi baaba o ni kadi mi rokkat baalam won kam boɗo jogii baali goɗɗi ɗi jeyaaka e oɗo geddu ɗiinne alaa e sago mi artira ɗumen temma ɗi keɗo sawtam wonta oornde wootere nde gaynaako gooto baaba o yiɗirimi ko sabu mi rokkat won kam ngam heɓtudeki hay gooto heɓtataa won kam ko sagam dokkiranmiki mboɗa waawi rokkudeki kadi mboɗa waawi heɓtudeki ko ɗum baabam yamiri yomi wat yahuyda en ɓe pecci kadi gongol sababude ɗiin konnguli heewɓe e maɓɓe ngoni e wiide ko moolaaɗo seyɗaani ko kaangaaɗo ko waɗi oɗon keɗoomo ɓoɗɓe ɓe ngoni e wiide ɗii konnguli wonaa konnguli moolaaɗo seyɗaane mbele seyɗaani ina waawi wumtinde wumɓe koye kew kesiɗingol galle allah o to jerusalem wonno hawruno koye dabbunde yeesu ina yakintuno e galle allah he e lessen peteng suleymani he yahudu en ɓe catimo mbi mane jowtata beeli amen so tawi ko an woni almasihu o haalan min ha laabta o jaabiɓe o wi mi haalani on kono on gonɗinani golle ɗe mbaɗanmi e innde baaba am ɗe ceyattanto ko min kono onon on gonɗinaani sabu on jeyaaka e baali am baali am keɗoto sawtam mboɗa anndiɗi kadi ɗi ndewata am mi rokkat ɗi ngurdam haa abada ɗi kalkotaako muk ko heddii heen ko te hay gooto heɓtataaɗi e junngam baabam dokkuɗo miɗi o ɓuri fof mawnude kadi hay gooto waawa heɓtude ɗi e junngo baaba o miin e baaba o ko min gootum yahdo en ɓe kocci kadi kaaƴe ngam warde mo ndeen o heɓɓitii o wiiɓe mi hollii on golle moƴƴe keewɗe giwɗe e baaba o holi heen gollal ngal mbeddortoɗon mi kaaƴe yahuda en ɓe njaabiimo mbi wonaa sababude gollal moƴƴal min mbeddortomaa kaaƴe ko sababude a yennii allah ko a neɗɗo tan mbiya aɗa waɗa hoore ma allah o jaabi o wii mate wona ina winda e nder sariye mon hee mbimi ko on allaji nden noon sariya o ina wiya allaji ɓe konngol allah fewnoɓe te bindi ɗi mbawata firtede kadi min mo baaba o suɓi neli e nder aduna o holino mbawirton wiide mi yenni allah sabu mi wi'i komi ɓi allah o sinna mi waɗata golle babam ɗe woto gonɗine kam kono tawde mbiɗo waɗa ɗe hay so tawi on gonɗinanimi min e hooram gonɗine gollam ɗe kam beele oɗon ganda kadi paamon baaba o woni ko e am gonmi ko e baaba o ɓe jiili kadi jaggudemo kono o ɓoccitima o tacciti kadi ngal toŋoral yurdan do yaya battisanno adan do o woni don yimbe hewbe ngare makko goni e wiide yaya wadani hay kawisa goto kono ko ho halno he o gorko fof ko gonga don hebe gongdi nimo kanko yesu